Глава 106. Джонни Темпл. Between midnight and dawn, baby, we may ever have to part. But there's one thing about it, baby, please remember. I've always been your heart. Примечание. И даже если простимся с тобой до начала дня, обещай, что не позабудешь, как любила в ту ночь меня. Английский перевод Дубина. Конец примечания. the Yes Yes Girl. Will it's blues in my house from the roof to the ground, and it's blues everywhere since me good man left town. Blues in my mailbox, cause I can't get no mail. Says blues in my bread box, cause my bread got stale. Blues in my meal barrel, and there is blues upon my shelf, and there is blues in my bed, cause I'm sleeping by myself». Примечание. Такая тоска повсюду, от пола до потолка. Из города он уехал, и в доме одна тоска. Набит мой почтовый ящик не письмами, а тоской. А в хлебнице плесневеет тоскливый ломоть сухой. Тоскливая банка с мясом, тоскливый шкаф платяной. Но нет тоскливей постели, где мне засыпать одной. Английский перевод Б. Дубина. Конец примечания. В скобках глава 13.